Chunka iskainioh kah capítulo. Jesús pachakinman aceite talle manta. Pascua FIESTA PUNCHA suhta punchaullaña mi Jesús rerga, y yachasqan Bitania YACHTACHAMAN Paitan Jesús kawsarichirqa jamantaña. Jesús pach convidó taruraptinkum Marta serverja. Lazaruñatagmi MISAPITI jesús JESÚSUAN Mariañatagme apamurqa, sinchi precioyuq miski y y huk botella aceitita. Chay garuras nardo sutiyuq sachamantam. Chaywanmi Jesus chakinman untaykurqa, inaspam chukchanwan chakichirga. Chaymi wasi untata miskillataña Disipulun kunamanta traicionagnin ka Judas Iscariotem nerja. Hukwata jurnal y kay miski asnag aceititaga, rantikuru Rantikuruchuanchiki karqa. Hinaspachiki chay qullqitaqa wakchakunaman quykuchuan karja. Nispa. Judasqa nerqa chaynataqa manam wakchakunata kuyaspachu. Aswanja suwakaspanmi. Paymi qullqita waqaycharqa. Chaymi payqa urhukuq qullqi waqaychasqanmanta. Chaymi Jesus nerja. Ama harka kuichu. harkakuychu. Kaytaqa waqaycharqa pampakunay punchawpaqmi. Wakchakunaqa qamkunawanmi haykapakamapas kanqa. Ñuqa michaqa mana La timpuchu qamkunawan kasaq. Lazaruta wañurachiy munasqankumanta. Achka judiokunam yacharurqaku Bitaniapi Jesús kasqanta. Hinaspa rirqaku Jesustawan wañusqanmanta La Lazaruta hawamunankupaq. Lazaruta rikuramuspankum achka judiokuna caron karunchakururqaku hinaspam inirjako Jesusman. Chaymi sacerdotikunapaj hifinkunañataq, Jerusalén man Jesús pa yaikus yaykusqanmanta. Pajarin tintan Pascua fiestaman y Jesús yacharurjako, man Jesús parishanta. Paikunam, kuchurjako palmerapa y hinaspam rirjako Jesús chaskir, kainata haparispanko yupay chasunchik. Alabas kachun señor pasutimpi hamuk Israel kastakunapa reininga, Nispa. Jesús miras nuchata, tareramos biblia bibliapa nisjan cumplikunampa. Sion llaktapi achajkuna, ama kichik mi hamuchkan, asnupi sillada mamuchkan. Disipulunkunaja, manarajmi y chaykunataja. Jesús hanaq pachaman yuyarirjaku yuyarirqaku chaykunaqa ñawpaqmantara qillqasqaña kasqanta. Jesús Jesuspaq chaykuna kutapas. Lazaruta Jesús kawsarirachisqanta causa de sepulturamanta hayaykuspa Charai Charaykum tariparja tariparja man chay milagro rurasqanta tahme y Manami atichuanchu, para llapa parunakunam paita hatichkanku, nispa. ta Grecia nacionniyuq runakuna hankomanta. Fiestapi adoranankupa riqkunam karja, wakignin Grecia manta kaqkuna. Paikuna kurhako Filipiman. y yacharga, Galilea lao Betsaida yachtapim. Paitam ruega curjaco. Señor, CUITA munanico Jesusta, nispa. Filipiñatagme rerja Andrés MANGUILLAR. iskaininkom rerjaco Jesús MANGUILLAR. Jesús minerja. Ñam tiempuña Dios manta hamogronaga hatunchasja canampa. PONEM nikichik. Alpaman huk trigo wechispa mana wañuspanga, hinakajllam kanja. mi ichaga, achkallataña rurunja. Pipas vidallan kuyaja mi pierdenja. Pipas kay pachapi vidanchikniqñataqmi wiñay kawsananpaq waqaychasqa kanqa. Pipas serviwayta munaspaqa hatiwachunya. Payqa ñuqapa kasqaypim kanqa. Serviwaqniytaqa taytaymi ancha riqsisqata ruranqa. Wañunanmanta Jesuspa willakusqanmanta. Kunanmi hukmanyasqa kachkani. Chaynaha, imanisaqtaq icha taytay Salvaikuai kunang rato ay mapasusudiwa ng manta ni spatio nisak, ñuqajariki kainata kunang ñakarinaypaqmi hamurjani. Chaynaqa taytay, sutikitaya hatun chayña. Hinaptinmi hanak pachamanta hayakamurja. Ñam hatun charuniña, chaywanpas uktawanraqmi hatun chasaq, nispa. Chaypi kaq runakunañataqmi uyarispanku nerjako, rayom toqyaramun, nispa. Wakehning ñatagme nerjako, angelme rimapaya ikamun, nispa. Jesus ñatagme nerja. Kay hayakuytaja oyarinkichik, manam aswan aswanja hamkunaraykum. Kunanmi kay pachapi kajkuna juzgasja kanja, jarjusjatagmi kanja kay pachapi kamachikoh diablopas. Chakatawaptinkum llapallanta pusamusaj kikiman. Kainata nispangmi entiendecherja, kunang manta. Runa kunanya imainamuañukunanmanta runakunañataqmi nirqa laypiqa uyarirqaniku Cristoqa wiñaypaqmi kawsanqa niqtam imaynataq hamqaninki Diosmanta hamuq runaqa chihaptapunim chakatasqa wañunqa nispaykiqa pitaq chay Diosmanta hamuq runaqa chaymi Jesús ñataq nirqa pisi punchawllañam kasaq hamkunata Achki achkiypi apuriychik hamkunawanraq kachkaptiyqa Chaynapi tutayay mana vencerusunayki chikpaq. Pipas tutayay pupureja, manam yachakunchu mayman risqantapas. Qamkunawanraq achki kachkaptinqa, achkiyman ña iñichik. Chaynapi achkiypi kanaykichikpaq. Kaykunata Jesus paikunamanta paykunamanta Jesus man mana inye iñe judiokunamanta. Jesús achkallaña milagrukunata rurachkaptinpas, Manan paypi iñirqakuchu. Chaynapim Dios manta manta Isaías panisqan. pai minerja. Señor llay, willakusqaykutaqa creerqa señor Señorqa revelarqa pi pimantaxi. Manama pipas creita terhachu. Isaíasqa qillqarqataqmi. Runakunatam Dios ñausayaracherja, Paykunapas unjuntam rumiyarachirqa. chaynapim mana rikukunankupaj. chaynapim mana entindinankupaj. chaynapim mana kuterikamuanankupaj. chaynapim mana sanuyachinaipaj. Isaías janerja chaynataqa, Jesuspa kancharininta rikuspanmi, chaymi rimarja paymanta. Chaywanpas achkaj kamachiko judiokunam iñerjako Jesusman. Fariseukunaraykum mana libritachu willakujku, Chaynapi huñunakunanku asimanta mana wishchusqa kanankupaq. Chay kamachiko judiokunaqa munarqa runakunapa alabanantam Diospa alabananmantapas. Jesuspa rimasqanman hina runakuna juzgasqa kananmanta. Jesusmi hayakuq hina nirqa. Pipas ñuqaman iñiqa, manam inin, iñin, aswanja kachamuwaqni taytaymanwanmi. Ñuqa rikuqniyqa kachamuqniytapas rikunmi. achki hinam hamurqani kay pachamanqa. Pipas ñuqapiñiqa manañam tutayaypiñachu kanqa. Pipas nisqaykunata uyarispan mana kasukuqtaqa manam ñuqachu kondenasaq. Ñuqaqa hamurqani manam runakunata kondenaqchu. Aswanja salvaqmi. pipas despreciawaspan nisqaykunata mana kasukuqpaqa ñam kanña juzgaqnin. Ñuqapa nisqaykunan paytaqa tukupay punchawpi juzganja. Ñuqaqa manam kikillaymantachu rimani. Kachamuaqni taytaymi kamachiwarqa, imam rimanaytaqa, chaynataq imam yachachinaytaqa. Ñuqaqa yachanim. Taytaypa kamachikuyninqa, wiñaypaq kawsay hukuqmi. kunaka, nisqaykunaqa taytaypa kamachiwasqanman hinam.